Bugungi yangi darsimizni boshlashlikdan burun mana ana shu o'tgan safargi qissaga bir xulosa yasasakda ba'zi bir olinadigan xulosalar haqida o'ta olasak. Alloh subhanahu va taolo Qur'onda marhamat qildi: "Nahnu naqussu alayka ahsanal qasasi bima awhayna ilayka hadal Qur'an va in kunta min qablihi la laminal ghafilin." Sadaqallohul azim. Ey Muhammad alayhissalom, biz sizga mana shu Qur'onda qissalarni eng go'zallarini so'zlab beramiz. Vaholanki siz bu qissalardan avval g'ofillardan edingiz. Ana shu Qur'onda zikr qilinayotgan qissalarda hammasi eng go'zal qissalar deyiladi. Lekin mana shu oyatni ayni o'zi Yusuf alayhisalom surasida tushgan bo'ldi. Yusuf alayhisalom surasi mana aytdik boshqa qissalardan Yusuf qissasi boshqa qissalardan farqi shundaki, boshqa payg'ambarlarning qissalari Qur'onda sochiq yoyiq holatda kelgan. Masalan, Musa alayhisalom Qur'onni 73 ta o'rinda zikr qilingan. Ya'ni Musa alayhisalom hayotini bir jamlashlikka harakat qiladigan bo'lsak, bir muncha mehnat qilishimizga to'g'ri keladi. Ibrohim alayhisalom Qur'onda juda ko'p oyatlarda sochiq holatda kelgan qissasi. Lekin Yusuf alayhisalomning qissasi bus butun surada keldi, bo'linmadi. To mana shu qissa boshlanib oxiriga yetgunga qadar boshqa o'rinlarga bo'linmaganligini ko'rdik. Nima sababdan bunday sura nozil bo'ldi? Mana aytdikki, sabablaridan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni eng yaqin bo'lgan, suyangan kishilardan Abu Talib va Hadija onamiz vafot qilganlarida payg'ambarimiz ancha bir tushkunlikka, ancha bir Э, holatga tushib qolganda Alloh taolo taskin qilib bu surani nozil qildi. Ya'ni payg'ambarimizga taskin bo'lganligi uchun bu sura bu qissa bo'linmadi. Avvalambor bu qissa taskin beradi kishiga. Ulamolar aytishadi, qalbida bir g'ami, mahzun bo'lgan kishi Yusuf qissasini o'qir ekan, Yusuf surasini o'qir ekan, albatta undan bir rohatni, mut'a, rohatni topadi deydi. Chunki Alloh taolo payg'ambariga taskin qilib tushirgan bu surani. Ya'ni Xulosa shuki, inna ma'al usri yusra. Albatta bitta qiyinchilikni oldida ko'p yengilchilik bo'ladi. Va inna ba'dal usri yusra, albatta bir qiyinchilikdan keyin bir qancha yengilchiliklar bo'ladi. Allohning qissalardan, qissadan xulosalardan biri shuki, Yaqub alayhissalom Yusuf alayhisalomni boshqa o'g'illaridan ortiq ko'rar edi. Va mana shu narsa, mana shu narsani zohir qilib ko'rsatib bildirib qo'yar edi. Xulosa shunday bo'ldiki, bir odam bir ayolini boshqa ayollaridan yoki bir farzandini boshqa farzandlaridan oshchi yaxshi ko'rishligi gunoh emas. Bu mumkin, bu tabiiy narsa, lekin bu narsani zohir qilishlikdan shariat Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qaytarganlar. Toki boshqa farzandlar bilan mana shu yaxshi ko'rilayotgan farzandni o'rtasida e, g'ag'illag'ashlik, hasad degan narsa paydo bo'lib qolmasin. Allohning xulosalaridan biri shuki, Ibrohim Musa Yusuf alayhisalomning akalari ukasini o'ldirmoqchi bo'lishdi. Va o'ldirib bo'laylik, keyin tavba qilib olamiz degan xayolga borishdi. Ya'ni inson avval gunohni qilib turib, keyin tavba qilaman desa, gunohni qas qilib qilib, keyin tavba qilaman desa, tavbasi qabul bo'ladimi degan savolga ulamolar aytishadi, Allohning tavba eshiklari hech qachon yopiq bo'lmaydi. Bu tavba eshiklari kechasi gunoh qilganlarga kunduz ochiq turadi, kunduzi gunoh qilganlarga kechasi bilan ochiq turadi. Alloh tavba eshiklari hech kim yopishlikka haqqi yo'q. Lekin musibat nimada? Musibat ana shu gunohni niyat qilib qilib olib, keyin tavba qilaman degan so'zni aytgan kishiga shunday bir so'z aytiladiki, ulgurmikansan ana shu tavba qilishlikka. Ya'ni gunohni qilib olding, endi borib tavba qilmoqchisan, qilib olayotgan paytingda Alloh taolo joningni olib qo'yishiga mumkin ehtimoli. Ya'ni inson tavba qilishlikka doim shoshilib turishligi kerak bo'ladi. Ertaga tavba qilib olaman, inninga bunday qilib olaman, hajga keyin yil borib olaman, bu narsa ketmaydi. Olinadigan xulosalardan yana bittasi shu bo'ldiki, biz gunohdan o'zimiz saqlay olmaymiz o'zimizni. Wala takinna ila anfusina tarfata aynin wala aqalla min zalik duoda. Parvardigoro bizni o'zimizni, o'zimizni holimizga bir ko'zib olmizni ochib yumunchalik muddatga ham tashab qo'ymagan. Undan ozroq muddatga ham tashab qo'ymagan, doim hifzi himoyasida saqlagan. Ya'ni insonga Alloh taolo bir lahza emas, o'ndan bir lahza himoyasini olib qo'yadigan bo'lsa, inson tupurgisini yutib o'tkiza olmay qolishi mumkin. Yurak urib qaytmay qo'yishi mumkin. Inson o'ziga katta baho berib, men unday qilib yoraman, men bunday qilib yoraman deyotgan paytda mana shu narsani o'ylasin. Bir chimdim oshini yutib olishligi uni ixtiyoridamikan? Ba'zilar adashib qoladi bitta guruch. Nito tomonga ketib qoladi. Uch qo'g'ondan ko'ramiz, a ko'radigan narsamiz. Bundimizdan tushadi shu guruch. Bir dona guruch qancha azob beradi agar Alloh saqlamaydigan bo'lsa. Bir piyola suvni ichib olishing qanday boylik bo'lsa, uni chiqarib olishing xuddi shunday boylik. Biz hech qachon o'zimizni gunohdan o'zimiz saqlay olmaymiz agar Alloh tavfiq bermasa. Biz o'sha gunohni qilmaslikka, gunohdan o'zimizni ehtiyot qilishga harakat qilib birinchi qadamda bosamiz, mana shundan ehtiyot qiladigan xulosa Alloh. Shunday emasmi? Yusuf alayhisalomga ana shu vazirning ayoli tashlanib zinoga taklif qilgan paytda ma'azalloh, Alloh saqlasin dedi. Xohlamadi o'zi. Boshidan bunga qarshi edi, Alloh taolo yordamini berdi. Alloh nasib qilgan kuni bir kun namoz o'qiyman deb namozda Allohga tashab yurganlar ko'zini ochib olsin. Tasharman onasini ham. Bir kun nasib qilganda, insof berganda degan paytda insof qilaylik. Hadis hudusida keladi. Banda Alloh tomoniga qarab birinchi qadamda bosar ekan, Alloh ikki qadam bosadi unga qarab. Banda men tomonga qarab yurib kelsa, men yugurib boraman, to bandam yaxshi ko'rib qolgunimcha deydi. Birinchi qadam kimdan ekan? Insondan. Demak, ana shu gunohni qilmaslikka Yusuf alayhisalom boshidan tayyor edi. Gunoh qilishlikka karşı qarshi edi. Allah da Alloh taolo mo'jiza bilan quvvatlab mı kişinin? La Laula ra burhan rabbih. Parvardigorning hujjatini ko'rmadimi? Banda Allohning mana shunday yordamiga, mana shunday ko'magiga loyiq edi. Alloh taolo mo'jizani ko'rsatdi. Hatto butun uydagi ana shu zadeganlarda ayollari o'zlarini zinoga taklif qilganda ham bundan omon eson çıktı. Kimni yordami bilan? Allohning yordami bilan. Shuning uchun hech qachon inson o'ziga baho bermasligi kerak. Men javob beraman o'zimga. Men normal yurib kelaman 2 yil. Birodalar, inson o'ziga hech qachon ishonmasligi kerak. Chunki Ismoil alayhisalom puliga, quvvatiga emas, o'zini ichidagi bor bo'lgan sabr degan sifatni ham satajiduni inshaallohu minas sobirin. Alloh xohlasa, otajon meni sabr qilganligimni ko'rasiz dedi. O'zidagi sifatga ham o'zi ishonmayapti. Alloh bersa necha deyman deyapti. Inson o'zini kimligini bilsa, Robbisini kimligini taniydi. Robbisini kimligini tanisa o'zini taniydi. Endi hech qachon inson o'ziga o'zi baho berib, o'zidan ketib qolmaydi. Olinadigan xulosalarning to'rinchisi shu bo'ldiki, inson gunohdan tiyishlikka o'zi birinchi qadamni tashab harakat qilsin, Alloh tavfiq beradi u yog'iga. Alloh taolo guvohni gapirtirib qo'ymadimi? 5 yil yotgan bolani. Alloh taolo qodir ekan. Allohning xulosalaridan musulmon erkak kishida izzat nafs, g'ayra deyiladi arab tilida. Shu narsa bo'lishi kerak. Ahli ayolani qizg'anishligi kerak. Rashq degan sifat bo'lishi kerak. Rashq degan sifat kerakmi, kerak emasmi degan har xil gazetalarda, har xil maqolalarda o'qib qolamiz. Bu sevgi belgisimi yoki qoloqlik belgisimi yoki taraqqiyot? Birodarlar, islomda rashq bo'lmagan erkak erkak deyilmaydi. Yusuf alayhisalomga tashlangan vazirda ayoli fitnani o'zi qilganligi aniq bo'ldi. Eri buni ko'rdi. Fastagfiri li zambiki fa innaki kunti minal xotiin. E sen e, mana shu qulga o'zing zinoga taklif qildingmi? Bor yo'qoldi haydab yubormadi, bir shapaloq urmadi. Hattoki Yusuf bilan xotinini o'rtasini ayirib ham qo'ymadi. Qolaverdi qanday bo'lsa shunday holat. Sen xato qilsan, sen xatoingga kechirim so'rab qo'y. Yusuf, sen buni esdan chiqar. Shu erkak kishining ishi. Bitta xo'roz to'rtta tovuqqa xo'rozlik qilayotgan bo'lsa, qo'shnini xo'rozi adashib kirib qoladi u yerga. U siz uni sotib olib kelib qo'shib qo'ymaysiz. Adashib kirib qolsa nima qiladi? Birodarlar, hayvonlarda bor bu rashq qilishlik. Aristokratlarda hayot aristokratlarda hayot shu deyildi. Ularda rashq, izzat nafs, or nomus degan narsani qiymati yo'q. O'tgan safar aytdik, ruxsat bering, men vaz tushib kelasiz xotiningiz bilan. Qo'shib beraver, vaz tushib kelaveradi. Shumi? Bu hayvonlarda bo'lmagan sifat bu. Hayvon qizg'anadi bu narsani. Demak, musulmon erkak kishida albatta rashq degan sifat bo'lishi shart. Alloh taolo jannat eshigi yozib qo'ygan deyiladi hadislarda. Sen dayuslarga haromsan degan. Diqqat qilaylik, e'tibor beraylik. Qizlarimizni, kelin opa-onalarimizni qanday kiyinib chiqib ketayotganligiga. Ko'chada qonini ochib yurgan, pasidan, tevasidan kiyimini tortayotganlar siz bilan bizni qizlarimiz, siz bilan biz opalarimiz. Qiyomatda javob beramiz ular ustida. Bir odam bermish va ham mashaqqatni edi. Taqvoli juda zo'r, ham yo'q zo'r, lekin xonadonga borganda kamchilikni ko'rib yotibmiz. ey iymon keltirganlar, o'zingizlarni va xonadoninglarni jahannam o'tidan saqlanglar demadimi? Siz o'zingizni saqlasangiz, xonadoningizni bu narsadan tiymaydigan bo'lsangiz, asqotmaydi. Va degan xulosalardan bittasi shu bo'ldiki, Yusufga ana shu o'zini hoji ayoli tashlangan paytda bu xabar tashqariga tarqadida aytishdiki, ana shu deylik zodagonlar deylik e, aristokratlarning urug'larida aytishdiki, bu dedi o'zini quli bilan ham zina qiladimi, uyatmaydimi deyapti. Ya'ni zinoda o'zi ayb emas. Ya'ni o'shalar bilan chasam o'tirib kelib kelib. Ha? Zinoda o'zi ayb emas. Qul bilan zina qilishligi ayb. Xuddi Lut alayhisolamning qavmida innahum munasun yatatahharun. Bu chiqaringlar bu Lut oilasini deyshti, Sodom qavmi. Bu nihoyatda pokiz odamlar bo'lib ketishdi. Ya'ni pokizalik ayb bo'lib qolyapti. A bu yerda zinoda o'zini ayb deyshmayapti, qul bilan zina qilish ayb deyilyapti. Falan joyga borsang toza havolar boradi. A'udhu billah. Yusuf alayhisolamni go'zalligi haqida gapirdik. Laqad utiya shatral jamal dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Merojga chiqib tushganlarida haqiqatan shatral jamalni olibdi deydi. Nima u shatral jamal? Ulamolar aytadi, shatral jamal Alloh taolot chiroyli yaratdi, ikkiga bo'ldi. bir qismini butun maxluqotlarga tarqatdi. Tog'lar, hayvonlar, tabiat ko'rinishlari, baliqlar, qushlar va insonlarga sochganda mana shunday chiroyli tabiat manzaralari, chiroyli hayvonlar bor. Endi mana shuncha chiroyli bitta o'zi olgan Yusuf alayhissalom qanchalik chiroyli bo'lardi? Qatta ana aydiyahunna dedi Alloh taolo. Qo'llarini qiymalashdi ular dedi. Ya'ni aql hushi uchganligidan. Ma'rifat bu inson emas deyshti. Bu farishta deyshti. Ya'ni inson bir insonda chiroyini oldida og'riqni sezmay qolishi darajasida qo'lini kesyapti. Shu chiroyni yaratgan Alloh o'zi qanday go'zal bo'ladi. Va fi zalika falyatanafasul mutanafisun deb o'tgan suhbatda. Mana shu narsada musobaqa o'ynanglar deyapti Alloh taolo. Allohni diydoriga yetishlikda, Allohni jamoani ko'rishlikda musobaqa o'ynanglar deyapti. Suyanish Allohga bo'lishi kerak dastlardan bittasi. Yusuf alayhisalom qamalib qoldi. Ana shu ikkita yigitni shuni ta'bir qilib berdi. Sen dedi, sen osilasan, seni boshingga terisini dedi, qushlar yeydi. Sen qutulib chiqqaningda men tuhmat bilan o'tirganligimni podshoga aytib, meni chiqarishga yordam bergin deb soqiy bolaga suyanib qo'yganda Jabroil alayhisalom kelib aytdiki, "Ey Yusuf" dedi. "Akalari sizni o'ldirmoqchi bo'lganda ularni bu fikrdan qaytargan kim edi?" Alloh. Sizni quduqqa tashlab yuborishganda toshni ustiga o'tkazib qo'ygan kim edi sizni suvga tushirmasdan? Alloh dedi. Ayollar sizga fitna bilan tashlanganda ularni fitnasidan sizni saqlagan kim edi? Alloh dedi. Shuncha najotni Allohdan olib turib, qamoqdan chiqib ketishlikni endi nimaga endi Allohga suyanmay, yigitga suyanyapsiz dedi. Ya'ni suyanishni kimga bo'ladi? Qaynatamizga bo'lmaydi. Pulimizga bo'lmaydi, kontenerimizga yoki tanish bilishimizga bo'lmaydi. Chunki bir piyola suvni ichib olishlikda o'zi Allohga suyanmasa yotmas ekan. Alloh xolamasa nafas yutib chiqara olmas ekanmiz. Endi insonni boshiga tushgan bu musibatdan chiqib ketishlikda ham kimga suyanishlik kerak? وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى fa فَهُوَ حَسْبُهُ Kim Allohga tavakkul qilsa, Allohga suyansa, bu kishini g'amlarini hal qilish Allohning zimmasiga bo'ladi. Ey, maza qilmaymizmi g'amni topshirib qo'yib Allohga? G'am qilmasdan yashash o'zi rohat emasmi bu Bolaligimizda eslanib yerda o'tirgan hammamiz. O 10 12 yashar paytimiz, ya'ni mo ishlab qolgan payt ekanlarni. G'am bo'lmagani to'p tutib kelganmiz, qo'yimiz boqqanmiz, o'ynab yuborganmiz. Zo'r hayot bo'lgan. Kim xolamaydi shu? O'shuning uchun podshoh ham, gado ham bolaligini orzu qiladi. Chunki bolalik hayoti eng shirin hayoti bo'lgan bo'ladi-da. Qo'lida bor odam ham, yo'q odam ham bolaligini qo'msaydi. Chunki beg'am yashagan. Hayotda inson beg'am yashashi mumkin agar Allohga g'amlarini topshirib qo'ya olsa. Undan tashqari Allohga topshirsangiz ham o'sha kunni ko'raverasiz. G'amni yelkangizga olsangiz o'sha kunni ko'raverasiz. Faqat xotirjamlik bo'lmaydi. Istayapmiz xotirjamlikda har xil narsalardan. Yetyapmiz o'sha narsalarga, lekin xotirjamlik kelavermayapti. Navorat o'shunga yetgan kunimiz g'am ikki barobar bo'lyapti. Xotirjamlik uni qanchaligida emas. Va xulosaning oxirgisi va eng asosiysi Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qildi. Mana Yusuf alayhisalom ana shuncha imtihon, ana shuncha balolardan eson-omon chiqdi. Fitnalardan qutuldi va shunday bir martabaga yetib turib qilayotgan oxirgi duosi 101 oyatda tugadi Yusuf alayhisalom qissasi. O'zi Yusuf surasi 111 oyat. 101 oyatda Yusuf alayhisalom qissasi to'xtaydi. Oxirgi oyatni qarang. Yusuf alayhisalom akalari kelib sajda qildi. Shuni ta'biri amalga oshdi. Hamma ishlar zo'r oldi, bo'lib ketdi biz tilni aytganda. Shunda nima deyapti? Robbi qad ataytani minal mulki va allamtani min ta'vilil ahadith, fatiras samawati val ard anta waliyyi fid dunya val akhirah. Tawaffani musliman va alhiqni bis solihin. Parvardigori menga ilm berding, tushlarda ta'birni o'rgatding. osmon yerni yo'qdan bor qilgan Parvardigorim, sen meni dunyo oxiratda do'stimsan. Senga ila suyanaman, senga ila sig'inaman, boshqa birovga umid bog'lamayman. Qarang, shuncha ishdan chiqib turib, biz shu ishlarni qilib qo'ydik-da. Demasdan nima deyapti? Qo'rqyapti. Tavaffani musliman, musulmon holda jonim olgin Ya'ni amallar qat'iy qarab o'lchanadi. oxiriga qarabmi shuncha ishni qilib qo'yib turib qo'rqyapti parvardigor jonimni olayotganingda musulmon bo'lib turay fitnalantirib qo'ymagin abu bakr siddiq roziyallohu anhu jannatni oldiga borsam hisob kitobdan o'tib bitta oyog'imni jannatni ostonasidan olib kirib hali ikkinchisi tashqarida turar ekan qo'rqaman deydi qo'rquvni qarang biz hali dunyoda turib qo'rqa olmayapmiz ulardan Jannatga bitta oyog'ini olib kirib, ikkinchisini ham esalomon olib kela olmas ekan, men qo'rqaman Allohning makridan. Alloh bitta makr qilib turib, birinchi qadamni ham xato boshidan qo'rqaman deydi. Shuning uchun Yusuf alayhisalom aytibdi: Parvardigor, meni musulmon holda jonim olgin va solih bandalarga ergashtirgin. Innaman yattaqi va yasbir fa innalloha la yuziyu ajral muhsinin. Shu oyat bilan tugatamiz xulosani. Kim Yusuf alayhissalom akalariga aytayapti. Kim taqvo qilsa va sabr qilsa, ikkita sifat. Dunyo oxiratda najot yetishlikning ikkita retsepti. Taqvo qilsa, sabr qilsa, Alloh bunaqa bandasini, bunaqa muhsin bandasini mukofotini nima qilmaydi? Zoyi qilmaydi. Taqvo qilyapsiz, ish bo'lmayapti. Taqvo qilyapsiz, kasalda bosh chiqmayapti. Sabr qiling-da. 22 yil o'tgan akalar Yusuf alayhisolamni quduqqa tashlagan kun bilan mana shu oyatni aytgan kun o'rtasida. 22 yil. Biz ikki og'iz gap bilan aytib qo'yapmiz. Qancha mashaqqat, qancha vaqt bu? Bizga katta muddatga o'xshab-ki, Alloh taolo uchun hech narsa emas. Taqvo va sabr qilgan bandasini Alloh zoyi qilmaydi inshaalloh. Bu mana shu Yusuf alayhisolamning qissasiga beriladigan bir xulosalar edi. Bugun sizlar bilan qiyomatgacha sabri zarbul masal qilinadigan payg'ambar Ayyub alayhissalom haqida gaplashamiz. Ayyub alayhissalom Ibrohim, muso alayhissalomlarning o'rtasida o'tgan payg'ambarlarni zikri bo'ladi inshaalloh bugun. Vaqtimiz yetishiga qaraymiz. Ibrohim, Ismoil, Ishoq, Yaqub, Yusuf bular haqida gaplashgan bo'ldik. Yusuf alayhissalom ketma-ket kelgan balo imtihonlarga sabr qilib, avval oqibat najot kelishganligini guvohi ham bo'ldik. u kishiga Alloh taolo najot berdi va o'zini solih bandalardan zikr qildi. Insoniyatga sabr bo'lish, sabr bobida ibrat bo'lishligi uchun namuna uchun Alloh taolo nabiy va rasul Ayyub alayhisalomni payg'ambar qilib yubordi. Ayyub ibn Mus, ibn Rozih, ibn Ais, ibn Ishoq, ibn Ibrohim alayhisalom. Ibrohim alayhisalomdan keyin kelgan payg'ambarlarni hammasi Ishoq alayhisalomning zurriyotidan bo'ladi. Ibrohim alayhisalomning ikkita o'g'li bor edi. Ismoil va Ishoq. Jamiki payg'ambarlar Ishoq alayhisalomning bolalaridan hisoblanadi. Faqat Muhammad alayhisalom Ismoil alayhisalom zurriyotidan. Mana Ismoil Ishoq alayhisalomning o'g'li Yaqub alayhisalomning 12 ta o'g'li bor edi deb aytdik. Bular yana asbot deb ham nomlanardi. Asbot Qur'onda zikr qilingan asbot degan so'z. Asbot degani bu <clears throat> payg'ambarlar degan Alloh. Endi mana shu 12 ta o'g'li payg'ambar bo'lganmi? yo ularni zurriyotidan kelganlar payg'ambar bo'lgan 12 ta qabila. Sibit degani qabila, bittasi Asbat degani ana shu qabilalar degani. Bu 12 ta o'g'il payg'ambar bo'lgan emas hammasi, chunki Yusuf alayhisolamni o'ldirmoqchi bo'ldilar, otasini yolg'onchiga chiqarishdi, otamiz zalolatda va boshqa ko'p payg'ambarlarga yarashmaydigan gaplarni gapirish ishlarni qilishdi. Demak, asbat deganda Alloh taolo payg'ambarlar nazarda tutgan bo'lsa, <clears throat> bu shu 12 ta o'g'lidan keyin kelgan zurriyotlar hisoblanadi. va min zuriyatihi Davuda va Sulaymon va Ayyub va Yusuf va Musa va Harun va Zakariya va Yahya va Isa va Ilyas kullu min as-solihin. Ana shu Ibrohimning zuriyatidan Davud, Sulaymon, Ayyub, Yusuf, Musa va Harun <coughs> Zakariya, Yahyo, Isa, Ilyos bularning hammasi solih bandalardan bo'lgan. Ayub alayhisalomda rasul ekanligi mana dalil quyidagi oyat bo'ladi. Niso surasining 160-oyati. Wa uhayna ila Ibrohim va Ismoil va Ishaq va Yaqub va al-asbat va Isa va Ayyub va Yunus va Harun va Sulaymon va atayna Davuda zabura. Mana shu ismimizga qilingan kishilarga vahiy qildik deydi. Demak, vahiy qilindi degani rasul degani. Nabiy bilan rasulni farqiga borib olaylik. Rasul Robbisi tomonidan vahiy keladi unga. Jabroil alayhisalom shariat olib tushgan, kitob olgan. <coughs> shariat olgan. Nabi ana shu kishidan keyin kelib, o'zidan burungi rasulni shariatini davomchisi, da'vatchi desak, biz tilda osonroq tushunamiz. Kitob olmagan, to'g'ri vahiy keladi, Jabroil tushadi, Alloh tomonidan vahiy yuboriladi, lekin qo'lida shariati, avvalgi payg'ambarlarni shariatini davom ettirishi kerak. Bu nabi, lekin tevadan shariat olgan kim bo'ladi? Bu rasul. U kishi ham nabi, ham rasul bo'lgan. Ayyub alayhisalom haqida ko'p eshitganmiz. Bu yerda siz bilan biz gaplashadigan e, so'zlar faqat sahih manbalardan olinganligi uchun ba'zi sizlar kutgan mavzular bo'lmasa, mana aytmadi-yu" degan narsa bo'lmasin. Chunki sahih, mana bu qissalarni boshlatganmiz, faqat sahih manbalardan olingan bu narsalar. Ya'ni Isroiliyot yoki isnodi zaif bo'lgan rivoyatlar, hadislar olinmagan. Ayub alayhisalomni Alloh taolo Shomdagi Harron qavmiga payg'ambar qilib yubordi. Ayub alayhissalomda agar ikki og'iz gap bilan aytadigan bo'lsak, bitta o'g'il bola Allohdan nima so'rashi mumkin bo'lsa dunyoda hammasini bergan edi. Kelishgan yo'g'on jussalik chiroyli odam edi. Moli dunyosi nihoyatda ko'p edi, yerlari katta edi, qullari ko'p edi, oshnaxonasi ko'p edi, 7 o'g'il, 7 qizi bor edi. Ya'ni bitta o'g'il bola Allohdan nimani so'rashi mumkin? Hammasi bor edi. Va payg'ambar edi. Endi aytamizda, o'sha yerga boshqa mavzularni olsak, shayton agar meni shunaqa ayub toqa erkalatib qo'yganingda men ham shunaqa shukr qilardim deydi Allohga. Alloh aytadi: "Ey lain, undan bu narsani olib qo'ysam ham shukr qilaveradi u bandam" deydi. Ya'ni biz aytamizda, <clears throat> bu uncha bo'lsa, qani shunday ham yo'g'in tekkiz bo'lsa, ha? Muammolar bo'lmasa, ham yo'g'in normalniy bo'lsa, namoz o'qiydi hamma. Deymizda. Namoz o'qi desangiz, mana ishlarini tekizlab olay. Hajga borinsa, mo'qizimni qizimni chiqarib, olib uylab olay. astrokan tugatib olay, bor o'sha narsalarimiz. Dunyoviy hayotimizdagi muammolarni ibodat qilishlikka ro'kash qilamiz. E, Qani ham yo'g'im tekkizsa men ham qilardimda. Endi eshitib turaylik. Bu kishi yo'q bo'lgandan shunday bo'lavergan. O'shuncha Alloh bunaqa narsani beravergan bu bandasiga. Ya'ni bo'lib ketganimizni Alloh biladi, nima bo'ladi ahvolimiz. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldiga bitta odam keldi-yu, "Ya Rasululloh, kambag'alchilikdan qiynalib ketdim. Duo qiling, men ham odamlarga o'xshab yashay. Boyiydi, seni shu turganing yaxshi senga" dedi. "A duo qiling" dedi, "Men o'zim ushab qolaman" dedi. Qo'y ko'payib ketdimi? Qissani bilamiz davomini. Nima bo'ldi? Rasulullohning zakotini olmadi. Haz Abu Bakr, Umar hech kim zakotini olmadi uni. Uni kambag'al bo'lib, Rasulullohni rozi qilib o'tgani yaxshi emasmidi? Qani shu pullar, qani shu qo'ylari? Ayub alayhisalomni Alloh taolo insoniyatga sabr bo'lish, sabr bobida ibrat bo'lish uchun qo'lidagi bor mol dunyosini olib qo'ydi. Bir daniga butun mol dunyosidan ayrildi. Kayfiyatini Alloh biladi. 7 o'g'il, 7 qiz birin-ketin vafot qildi ko'zini oldida. Bitta bolasini vafot qilganligi insonga qancha bir musibat bo'ladi. Yaqub alayhisalomni ko'rdik. Bitta bolasini o'lganiga emas, yo'qolib qolganiga yig'ilib ko'zi ko'r bo'ldi. Lekin Ayyub alayhissalom 14 ta o'g'il qizdan bir vaqtda o'zi ajradi. Qayg'urgani yo'q. Moli dunyosini olib qo'ydi, shu bilan imtihon tugamadi. Alloh taolo shunday bir kasalni berdiki, bu kasal u kishini turgizmay qo'ydi, yurgizmay qo'ydi. Hatto kasal shunday rivojlandiki, go'shtlari badanidan ajrab tushib ketadigan kasalga uchradi. Bolasi o'lganda rozi bo'ldi. Moli dunyosi ketganda rozi bo'ldi. Sog'ligini olib qo'ygandan rozi bo'ldi. Bir og'iz shikoyat qilmadi hech kimga. Hamma undan yuz o'girdi. Bir ikkita do'sti bo'lgan, uzoq orada turib gaplashgan, yuqib qolmasin kasali deb. Keyin ular ham kelmay qo'ydi. Odamlar mana televizorlarda ba'zi kinolarda ko'ramiz, e'tibor bersanglar, sen ishdan haydalding desa chiqib o'zini 10-chi etajdan tashab yuboryapti. Ya'ni firmasi bankrot bo'ldi desa o'zini osib qo'yapti. Subhanalloh. Bu nima belgisi? Ana shu puliga o'sha firmasiga sig'ingan emasmi uni? Subhanalloh. Puldan ayrilgan bo'lsang, boshqa joying turibdi-yu. Ya'ni ana shu odamlarni puli, ana shu odamlarni dunyosi qalbini to'risida o'shuning uchun o'zini osib olyapti. Ya'ni pulsiz yashash hojati yo'q deyapti. Hamma tark qildi, ana shu bir dona vafodor ayoli qoldi yonida. Erini yelkasiga opishib olib, shaharda turgizishmay qo'ydi hididan kasalni yuqishligidan xavotir olishganligidan qaysi bir shaharga ko'tarib borsa bir qishloqqa ko'tarib borsa qishloqni bir chekkasiga o'tkazib qo'yib berdi bir salqinga qo'lidagi bor dunyosini sarfladi yuvintirdi kiyintirdi yedirdi ichirdi puli tugadi endi odamlarni uyiga borib kirini yuvib eshigini shupurib molini tayini tozalab erini boqishlik bilan ovora 18 yil o'tdi shunga 18 yil mana shu holatda yashadi. E, Ayub alayhisalom bir marta shikoyat qilmadi. Bir marta shifo ber demadi. Bir marta Parvardigor qiylanim demadi. Hatto xotiniga ham shikoyat qilmadi. O'shuning uchun bu sabr qiyomatgacha yashaydigan odamlarga zarbul masal bo'ldi. 18 yil ko'tarib yurgandan keyin 18 yil xotini bir kuni aytdi. Axir siz Allohni payg'ambarisiz-ku, bir duo qilsangiz bo'lmaydimi? Qiynanib ketdim dedi. Bu 2 kun yog'ib, yog'ib qolsa, 2 kun go'sht yog'ib qolsa emas. 18 yil erkasida ko'tarib yurib turib qiynanib ketdim. Ay ayol kishida duo qilsangiz Alloh ijobat qiladi-yu deganda Ayyub alayhisalom aytdiki, necha yil yaxshi hayot kechirdik dedi. 70 yil yoki 80 yil dedi ayol. Ayyub alayhisalom aytdiki, 80 yil yaxshi hayotda yashab turib, Xuddi shuncha muddat baloda yashamasdan turib Allohdan shifo so'rgani uyalaman dedi. Biz gunohni qilib, qilib, qilib turib yana berib yoramiz. Oldinglarga qo'ygan qadaqlarni olib turib, mana shu 2 yoshga baxt tilayapti. Birodalar, gunoh qilib qo'yib turib so'ramayapmiz, bu tilak nima? Duomi? Allohni rozi qiladigan ishni qilib turib so'ralmasmi buni haqqi mukofoti? Shundaymi? Ha, bola chiqsangiz mashinangizni eplab-eplab yuvib qo'yibdi. Dara 50 yering pul kerak bo'lib qoldi dedi. Berasiz. Chunki sizni ko'ningizni ovlashga harakat qildi u. Endi teskarisi chiqsiz balonni pishirib qo'yibdi, dada 50 ering deyapti. Ya'ni sizni rozi qiladigan ishni qilib turib bir narsa so'rasa berasiz, shundaymi? Parvardigorni rozi qiladigan ishni qilib turib so'rasa bermaydimi? Aksi bo'lmayaptimi? Gunohni qilib turib so'rayapsiz tevadan. Ayub alayhisalom 80 yil hali mashaqqatda yashanib turib, so'ragan uyalaman men deydi. Deganda xotini shu so'rasa, Alloh ko'taramikin shu musibatni degan maqsadda so'rovdi. Ey, qachongacha bo'lmasa bu mashaqqat bo'ladi. E chidamaslik qilardi bu yerga. Ey, bu yerda ancha-muncha erkak kishi qila olmaydigan ish bu. 18 yil ko'tarib yuribdi. Kasal bo'lgan otasiga 2 yil qarash musibat emasmi biz uchun? Tahorat ushlolmay qolayotgan onasiga qarashlik ish yo'q qizlar uchun. Ha? O'shuning uchun 2 kundan 3 kundan assmen qilamiz-ku, shunaqa og'rigan ota-onamiz bo'ladigan bo'lsa. Og'riyapman deb ming'ilasa kirgimiz kelmaydi-yu. O'shuning uchun ularning sabri, birodarlar, qiyomatgacha yashaydigan odamlarga zarbul masal bo'lgan ekan. 18 yil erini ko'tarib yuribdi. Ha, talaqini olib ketsa bo'laverardi. Endi Ayub xotinida bu. Unaqa bo'lmaydi. Biznikilar o'zimizkilarda, o'shuning uchun bunaqa bo'lmaydi. taqvodi, ibodatni, ha bir zo'r narsani talab qilgan paytda o'zimizga qaraylik, o'zimizdan oshiqcha bo'lmaydi. O'zimiz kimmiz u, nimani orzu qilyapmiz? Shunda e, qachongacha bo'ladi bu narsa deb ozgina chidamaslik qilib qo'yuvdi. Ayub alayhisalom aytdiki, Allohga qasam dedi. Alloh shifo bersa, 100 qamchi uraman seni, shu chidamasligingga dedi. Qanday qilib Allohning taqdiriga rozi bo'lmaysan? Mehnatda turibdi, rozi bo'lishing kerak edi. Inson Allohning taqdiriga rozi bo'lsa ham o'sha kun, norozi bo'lsa ham o'sha kun, norozi bo'lib gunohkor bo'ladi. Nimani o'zgartirib qo'yadi norozi bo'lganingiz? Rozi bo'ldingiz. Shu narsa turibdi. Ajr olmaysizmi bunga? Mana bir rivoyatda keladi, bir musulmon bilan kofir baliq olgani chiqibdi. Kofir o'zini to'rini, o'zini xudosini atini aytib tashlabdi. Tortgan ekan to'ldirib baliq chiqibdi. musulmon tashabbi robbi sanatini aytdi Tosish bola chiqmabdi kechgacha turibdi shomga borganda bir dona baliq tushibdi Allohga shukr deb baliq tortayotgan ekan tushib ketib qoldi suvga mo'min quruq qaytibdi kofir to'liq qaytibdi shunda shu mo'minga biriktirilgan muakkal farishta parvardigorni oldiga chiqibdi parvardigor mo'min bandang, ertaga kelsani seni eslasa seni halolingni halol haromingni harom desa shunaqa qilib qiynaysanmi bu kofir banding sendan boshqalarga ibodat qilsa, senga shirk keltirsa, shunaqa to'ldirib qo'yasan, shunaqa bo'lib yuboradimi? Mo'min bo'lmaydimi? Alloh taolo shu farishtaga mana shu mo'minni qilgan sabr uchun oxiratda ta'lab qo'ygan joyini ko'rsatdi. Farishta aytdiki, "Ey" dedi, unga hech narsa emas ekan bu dunyodagi mashaqqat dedi. Oxiratda kutib turgan narsani oldi, bu mashaqqat hech narsa emas dedi. Kofirni jahannam unga ta'lab qo'ygan joyini ko'rsatishdi. Parvardigor dunyo bo'lgan hech narsa emas dedi. Kim bu yerda kirdi? Kim 30 ga kirdi, kim 20 ga kirdi? Qancha yaxshi kun, qancha yomon kun o'tdi? Bo'lmaganda o'tiribdimi? Hadislarda keladi, qiyomat kunida Alloh subhanahu va taolo bir bandani eng dunyoda hamma mashaqqatida yashagan, yoqasi oqarmagan, bir yorug' kun ko'rmagan bir odamni jannatga bir marta solib chiqarilar ekan. Shunda 14 kunlik Badr kechasidagi oydaqa chiroyli bo'lib chiqadi deydi. Bir solib chiqarganda. Banda der ekan, hayotingda bir mashaqqat ko'rganmisan desa, yo'q Parvardigor. Yaralgandan beri shu ne'matdaman der ekan. Chunki jannatdagi ne'mat ulug'ligi hamma musibatdan esdan chiqarib yuboryapti. Dunyoda qo'lini sovuq urmagan, faqat maishatda kayfda yashagan bir odamni olib kelib turib, do'zaxga bir solib chiqariladi deyiladi hadisda. Qora ko'mirdagi kuyib chiqadi deydi. Dunyoda bir yaxshi kun ko'rganmisan desa, Parvardigor yaralgandan beri mashaqqatdaman deydi. jannatga kirib olgandan keyin dunyodagi mashaqqatlar esdan chiqib ketadi. Haligi kambag'al deganimiz indamay yashaganda Alloh rozi